บุ๊กทูแปดสิบหกชีสอินโอซัมเดเซตคำถามอดีตการสอง Vprašanja preteklost าคุณผูกเน็กไทเส้นไหน k a กช n o kravato si imel na sebi คุณซื้อรถคันไหนแล้ว kakšen auto si kupil kakšen auto si kupila คุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหน kakšen časopis si naročil kakšen časopis si naročila คุณได้เห็นใครคอกาสเตวิเดลีคุณได้พบใครคอกาสเตสริชาลีคุณได้เจอใครที่รู้จักคอกาสเตเพรโพสนาลีคุณตื่นนอนกี่โมงกดายสเตอสตาลี คุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ Kdaj ste začeli คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ Kdaj ste končali ทำไมคุณถึงตื่นนอน Zakaj ste se zbudili ทำไมคุณถึงเป็นครู Zakaj ste postali u č i t e l ทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่ Zakaj ste vzeli taksi? คุณมาจากที่ไหน Odkot ste prišli? คุณไปไหนมา Kam ste šli? คุณไปอยู่ที่ไหนมาเเยสตบิลีคุณไปช่วยใครมาคุมูซิพมาเกลคุมูซิพมากาลาคุณเขียนถึงใครคุมูซิพิซาคุมูซิพิซาลาคุณตอบใคร Komu si odgovoril? Komu si odgovorila?